50 languages. 86. 86. Question passé 2. Question passé 2. Quelle cravate as-tu porté? Quelle cravate as-tu porté? Quelle voiture as-tu acheté Quelle voiture as-tu acheté À quel journal t'es-tu abonné à quel journal t'es-tu abonné Qui avez-vous vu Qui avez-vous vu Qui avez-vous rencontré Qui avez-vous rencontré Qui avez-vous reconnu Qui avez-vous reconnu Quand vous êtes-vous levé Quand vous êtes-vous levé Quand avez-vous commencé Quand avez-vous commencé Quand avez-vous arrêté Quand avez-vous arrêté Pourquoi vous êtes-vous réveillé Pourquoi vous êtes-vous réveillé Pourquoi êtes-vous devenu instituteur Pourquoi êtes-vous devenu instituteur Pourquoi avez-vous pris un taxi Pourquoi avez-vous pris un taxi D'où êtes-vous venu D'où êtes-vous venu Où êtes-vous allé Où êtes-vous allé Où avez-vous été Où avez-vous été qui as-tu aidé Qui as-tu aidé À qui as-tu écrit À qui as-tu écrit À qui as-tu répondu À qui as-tu répondu